pilota sola soraikoan ondoko minutetan, zurekin bat itxadukazu, egunan? Egunan. E, pilotaren e, historia pixka bat markatu duzu, pixka bat geixo garen dut eh, atzo, zure segiaren superprestizarekin, irabazi baituzu Mati Hospitalen kontra berro jogoita ama e, e, partida tinko baten ondotik, lehenik, e, atzoko aipatuko dugu zurekin, bat ospatzeko aukera izan duzu? Piskat, uh, eh, piskat ospatu dugu uh, eh, elgarrikin, maturekin, bo, suraguna gira beraz. Eh, ara, elgarrikin afaldu dugu, familia eta eta lagunen artean, eta ara, momentu guztu bat pastu dugu. Ara, eso bera bestarik ere, gaur lan abai da? Hori da. <laughs> Eta iadanik eskertzen zaitugu unatetok girik, zenta atzo zinen partida, gaur lan aduzu, goizian lanean zinen, eta bai. orain uh, zira. Bo, atzoko partida tinko, eh? Aba, ah, ba, atzoko partida latza izan da banakien uh, Mathieu eh, aurten uh, eh, izigarriko forman zela eta eta erakutsi du berriro uh, ala, gaur puntian dela eta Nik dut irabazi baina atzo berak irabazten zuen partidak detalie batzuetan jokatu da eta ni oso pozik naiz Eh, txapeldu nahi zaitela behiro, pixka bat eh, pena dut beraren zat, ba, zeren barakitere <laughs> nahi luke eh, titulu bat, baina bon, ez da beti egez bai. ba, lagun batean kontratukatzea. Ola. Ez da lehen aldia doiotek irabazten duzula, badakigu biak pilotari haundak zineztela, gero ipatuko dugu panpiladuz, baina panpik egiten zuen, gain, psikolozikoki gain hartuko, hartua diozula, eh, eta eta nekez irabazten alzaituela. Denbora Denboran egiten zuen. Bai, denboran berdin bazen uh, gehiago hor pixket uh, gauzak uh, kanbiatzen dira, fen, oso ongi ezagutzen gira, bai, uh, aspaldi elgarrekin entrenatzen, gauzak pentsatzen dut aldatu dira, eta erakutsi du aurten, hor eh, partida honetan bereziki, Euh, nik ez dut ikusi uh, matio bat, euh, pixka bat... Uh, beldurtua. Euh, ez, eta alderantziz ikusi dut hor uh, zen irabazteko, dena, dena hindu irabazteko, ara, nik <laughs> dena hindu irabazteko, eta behar zen uh, irabazle bat ni izan da. Mm, duda, duda sartu zaizu hor, eh, oitama bostu, oitama zazpi hor bildu delarik, joan da lageletara, okertu du zangoa. Uh, duda sartu zaizu hor, hor ez baduzu biltzen sake hori, gero komplikatzen alda, eh? Haba, ah, detali batzuetan diokatzen da partidak berez, bereziki buruz burukan, eta egia da... Eh, lehenik dut ukan dut eh, astapenean, eh, oso ongi ikusi dut, biziki lasaiki sartu da partida untan, dena, dena baliatzen zuen, bai sakeak, bai sareak eta, eta ge, gero fisikoki berdin diferentzia indut pixkat partidaren horregdi partidan. Bukaeran Bera baino obekio nintzen, baina azken amarkadan berri sartu da bai eh, kolpatu ondotik eta pixka bat... Usaian, eh, gaina eh, zenarioiek aldatzen aldute partida, eh? Hori da, eta bera etorri da pixka bat beste lasaitasun mm, bai. batekin, mm, kasik partida galduta buruan, eta bizikion jokatzen zuen, eta hor behar nuen zerbait egin, entzatu dut zerbait kamiatzea ekxaka eramatean, eta gauza gero <laughs> berriz zentzuan txartu dira. Mm. historia markatzen ari zira, errandugu mila frangan galdu zinuen, buruz buruka, eh, partida ofiziala, baina hori aintzin, ez dakit, aintzinekoan noiz galdu zinuen. Ba, ba, galdu nuen, ja eh, bai? jaz, galdu ditut, ah, eh, bizpailu partida eh, multzuko partietan, nuen, erdi finalean galdu nuen, super Ja, ba, ba. Jaz arte, bai, hainitze irabazin nuen, baina jaz gauzak... <laughs> normaltasunen sartu dira. Ez dugu garen ben behiti baina eh, ala ere, eh, seigarren super prestiz, ez dakit zomat xapel dituzun eh, xapelketan, baduzu eh, elbururik, hola, adibidez, eh, waltarik sei irabazitu, manu martiarenak sei, ba, markatu zu lako elburu bat? Ez. Bate? Ez, bat ere, bat, ekit eh, zein diren markak, baina bai. ez dira elburuak... Eh, Zomat dira, adibidez, frantzeko xapelketan zuk? Zomat xapel eh, dituzun? bost. Bost? Bost? Bai eta hor sei, e, super ez dira, nola erran, ez dira, mm, ure egiten nuen atzo, e, motivazioko gauzak, e, ez dut hortan e, sekatzen motivazioani, e, pentsatzen dut pertsonalki li, oso lehiako naiz, maite bai. dut hori, uh, mm, lehiako hori, eta Eta iten badugu gugu bi artean uh, xoko bat nahi irabazi, <laughs> eta hola da, ez dakit, eh. Eh, bai, ez dakit, anai, bi anai ahondi, eta hain beste galdu eta gero, <laughs> berdin nahi dut, gauzat kambiatu, baina, hola da, baina badit, badakit no zoin diren markak, maite dut pilota interesatzen ez, eta badakit, markak hori edo, edo, edo, edo, edo, edo, pasatzen baitut gauza ondia izanen dela, baina ikusiko dut. Azteko, frantzeko txapelketa aurten irabazten baduzu, berdinduko dituzu, Baltari eta eta Manu Martiarena. Um, bai. Pampila duz aipatzeko, berezia izan da atzokoa, zenta zu eh, eta Matio Hospital um, eh, Pampilekin anitzen trenatzen zinezten, um, pentsatzen dut atzo emozio bat bazela ere? Ba, bazen emozio, eh, bai, goizuntan ere, Hainitz pentsatzen dut banpiri, uh, eh, egia da, um, bon, aurten zen dut aduela hilabete bat, eta bai. hor, izaitea biak um, finalean uh, gauza edera zen. gauean bestan ere, epatu duzu, eh? Ba, piskat bai. Bai, bai. bai. Nok egiten du orain uh, pampira duzen lana, entren, lana pilotaren lana, entrenatzen zinezten berekin, uh, baina baita ere uh, uh, takoak, baita ere, nola egiten duzu orain? Uh, guk? Bai. Fe, bon, guk, Zuk, uh, eh, eh, Matiuk, nik, eh. ba, Matiuk eta ni ba, uh, hasi dugu deia pampirekin, beraz, takoak nik badakit egiten. Eta entrenamenduak be, teknikoki be, bakarrik, guai arte bakarrik, uh, bon, ez dut, uh, ez dut ba, gauzak freskoak dira, eta txapelketan nintzen, eta ez ditut gauzak kambiatuko guai ez dakit eh, beste norbaitekin horbilduko eh, nahi zen eh, ala ez, baina hoa jarte ez dut senditzen beharra hori, eta bai ditut beste pertsuna batzuk ere nire ingurunean, bai San bai Filibilbao, preparatzaire fisikoki ere Vincent Itoiz, e, voilà, ekipa bete-betea da, E, da, Ez duzu aipatu, eh, eh, norbaitekin berriz prestaketa teknikoak akotxen artean egitea? Ez, oi arte ez, gia remarda ere eskupilotan badela alean egabeak eta mm, xala. berdina hmm. Uh, berdin haiekin uh, gira, ez dakito ino, bon, oi, uh, gero ni, oi marrurte, gauzak eh, hainitz gauza ikasi ditut, badakit uh, zer egin behar dutan ni pertsonalki ongi zaiteko, gero eh, gero batzutan uh, dudako momentuak izaiten aldia, diazaukan nuen, eta pampi hor izan zen pixka bat buru altxatzeko, eta Eh, eta izaiten aldira berriro uh, eh, eldu den urteetan edo eldu den hilabetan, beraz beharko dut eh, ikusi. Importante da, ukaitea tekni Dai. teknikarari bat batzutan gauzak zehazteko eta bainan... Bon, Partiak bai. prestatzeko bereziki... Bai. Baina hor gauzak sobera freskoak gira bai. eta ni behar dut konzentratua izan nire, nire eta... Ara, Jalaizter hmm, sartuko zira ere frantziako xapelketan, hiru asteren buruan guti gora bera. Eh, pilota epatzeko orokorki, batxia dukazu, nahi baliatu zu hemen izaitea, e, pixka bat bazteraren hasiak izan dira azken hilabetetan, e, eh, bereziki eganen dut formakuntza zentrogekin, hor, gazparnean, eta fe, federakuntzan eman duten sei pertsonek, sei pertsonen dimisioarekin. Hori, segitu duzue berezkoek, parte hartu duzu ere, nola bizi izan duzu? Ez parte hartu ez beste, ez ginen, eh, ginen eh, karaketan, baina um, bai segitzen dugu, eh, segitzen dugu, pena, pena, pena da, sei, sei pilotazare eta antolatzaile, orako antolatzaileak galtzea federakuntzaan, baina izan dira desberdintasunak haien artean eta segitu dute beharen pentsa moldaketa, eta bera, bai, behar, beharko da, pentsatzen dut, eh, gure pilota ongi sigitu nahi badu, beharko da denen artean eh, lan ona egin, pentsatzen dut, eh, ez gira hainbestek <laughs> lodi eta zabal siparatzeko, beharko dugu <laughs> denak zentzu berdinean lan egin. Formakuntza zentro horrek funtzionatzen du? Idurriz bai, nik bai, ezagutzen dut, bai, 20-20 parte hartzen du ere, zen formakuntza zentruuntan, eta pentsatzen dut, beden kiruraren aldetik, gauz onak egiten dituztela, bai fisikoki, bai teknikoki, aleanekin eta manuekin ere, beraz, espero dut, espero dut zentzu hortan sartuko, fes egituko dela, eta eta pilotari onak ateratuko direla zentru formakuntza zentru hortatik, bai. Ez gu denbora gehiagoren dako, batxitza, min gazteko aztelengo izuntan unatetogirik, gure gure ikatiko estudioetara eta besantzan frantziako zapelketan. Minusker.